L-istess kif għamilna mal-mistednin l-oħra illi kellna f'din il-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici sissa, flimkien ma' Neville Borg illi huwa s-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Eh, aħna għamilna taħdita wkoll dwar l-enċiklopediji eh, fħajtu. L-enċiklopediji fħajtu illi fil-kas ta' Neville, Neville huwa eh, l-iżar f'dik li hija eta mistieden illi kellna f'din is-sensiela sissa. U allura interessanti Il-kuntrast bejn dak li kellna fil-mistennin fil-episodji preċedenti ta' din il-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi u dak li se jgħidilna xi ftakar Neville Borg. L-ewwel memorja tiegħi ta' xi ħaġa li forsi tavviċina ruħha għall-enċiklopedija kienet sensiela ta' kotba tfal li kien jisimhom kien hemm erba' kotba, kien jisimhom Tell Me Why, Tell Me Where, Tell Me How u Tell Me When. Da bażikament kienu erba hardbacks li kienu jisom Q&A fuq general knowledge. Ġifieri naf tell me tell me why the tell me why World War II took place. tell me how, ma nafx, how the aeroplane was invented. Tipo ħafna minn dawn il-mistoqsijiet li kienu eh, indirizzati b'mod vera ġeneriku, vera bażiku, b'illustrations għat-tfal, u tipo b'mod playful ħafna ġifiri. U dak forse kelli ħames snin, naħseb, meta meta l-ewwel xtajt dawk il-kodba. Dak iż-żmien konna kont għandi tifel, konna ngħixu barra minn Malta dak iż-żmien u l-iskola fejn kont immur kull xar jew kull xarej kienu jġibulna katalgu ta' kodba li tista' tordna u eventwalment jaslu xi ġimagħtej jew xar wara. U niftakar li kont għażilt wieħed minn daw il-kodba, naħseb it-telmi waj kien. U kien vera interessani u spiċċajt ix-xahar ta' wara għażilt it-tieni fil-sensiela ta' dal-kodba l-telmi ħaw, ix-xahar ta' wara għażilt it-telmi wer, ix-xahar ta' wara dak għażilt it-telmi wen. Ġifieri jisu għad il-min kollezzjoni ta' kodba li fil-verità ma kienux enċiklopedija, però Għalkemm jiena madwar 20 sena akbar minn Neville fl-età, din is-sensiela ta' kotba niftakarha u b'mod partikolari kien jaffaxxinani Tell Me Why jew mistoqsija partikolari fih, li kienet Tell me why the sky is blue. Dik naħseb kienet eżistenzjali wisq għalija dak iż-żmien naħseb dik. Pero kienu kienu vera joġbuni dawk il-kodba, kienu tipo qed jaqsmu life read mod vera bażiku, vera. Mela ħeres kellna naqdu fuq l-aspetti eżistenzjali fl-enċiklopediji għax ikollna biex nagħmlu sensiela sħiħa. Ma sekonda. Mhux hekk qed nagħmlu? Bil-vjaġġi enċiklopediċi, forsi għalissa għadu kmieni wisq fis-sensiela biex inkunu eżistenzjali iżżejjed. Allura Neville tlabtu anka allura jirrifletti aktar dwar l-enċiklopediji eh, u x'kellhom u x'ma kellhomx u x'naf jien u dan. Nasib kellna xi verżjoni ta' enċiklopedija d-dar, però l-ewwel enċiklopedija propja li niftakar mbagħad kienet diġitali. li kienet l-Enkarta. Niftakar forsi fin-95-96 konna xtrajna l-ewwel computer id-dar, kien ovvjament kien avveniment pjuttost kbir għalina bħala familja dak iż-żmien. U naħseb l-uniku programm, l-uniku CD li konna xtrajna dak iż-żmien kien propju l-Enkarta. U fis-sens kienet ċaġa ta' barra minn hawn li għandek din l-informazzjoni kollha fuq eh, fuq CD li tista' taċċessa meta trid. Dak iż-żmien jalla naħseb għas kellna aċċess għall-internet fuq dak l-istess computer li jkun ma kien hemm word processor bażiku u eh, forsi l-logħba l-ewwel hemm u forsi u l-enkarta, ġifieri l-enkarta kien jisu niftakar pereżempju parti mill-enkarta kien hemm jisu l-logħba fejn tgħaddi minn ġo xi tip ta' maze U darba kultant itellgħalek artiklu u mbagħad isaqsik mistoqsija fuq dak l-artiklu kien jisu jisu test żgħir. U niftakar din kont vera nilgħabha ħafna ġifieri kont eh, kienet taffaxxinali l-istorja dak iż-żmien ukoll. Li kont infittex ħafna ħafna artikli relatati mal-istorja. Ovvjament kont infittex artikli relatati ma' postijiet li naf jew avvenimenti li naf dwarhom, ġifiri Malta, manka l-pajjiżi fejn kont ngħix meta kont diżgħar, ġifiri kont kienu jaffaxxinawni wkoll l-affarijiet. Però kienet diġà taffaxxinani l-istorja u minn dakinhar law iżjed u iżjed baqgħet taffaxxinani, ġifiri kienet jisu ta' xprun għall-interess tiegħi. Xprun għall-interess tiegħi. Frażi sabiħa din. Imma mhux biss frażi sabiħa bħala użu tal-lingwa, imma sabiħa wkoll l-idea illi l-enċiklopedija mhix edem għal skopijiet skolastiċi jew akkademiċi biss, imma qiegħda wkoll hemmhekk bħala xprun għall-interessi personali li wieħed jista' jkollu lil in mill-istudju u lil in mill-akkademja. Imma allura possibbli Neville u l-ġenerazzjoni tiegħu l-inkarta ma kienux jużawha għal homework tal-iskola pereżempju? Għax dak iż-żmien anke l-mod kif kien ikun imfassal il-homework ma kienx essaċ bbażat fuq general knowledge. Jiġifieri peress li kien fenomenu pjuttost ġdid, mhux għalija biss imma l-kulħadd naħseb il-mod kif kienu jfasslu l-homework ma kienx ma kienx mistenni li ħannużaw riżorsa bħal dik biex nagħmlu x-xogħol tagħna. Eventwalment ankax kont għandi pjuttost żgħir, forsi kelli 10 snin dak iż-żmien. Mbagħad xi dħalt form 1, form 2, forsi il-proġetti li bdejna naħdmu fuqhom ġew kienu qed ikunu daqsxejn iżjed komplessi, saru daqsxejn iżjed komplessi u forsi kellna bżonn daqsxejn iżjed riċerka min-naħa tagħna. Mbagħad f'dak ir-rispett aħe kont niftakarni nuża l-inkarta bħala riżorsa għal niftakarni pereżempju kelli proġett fuq it-tempji Ġifiri kanna kanna noħol u ċart u bieċa u dokumentu u rapport zaħi fuq il-tempi u niftakar li nuża l-enkarta biex nfittex dwar il-tempi tal-ġdantija. Riflessjoni li niqaf biex namel hawnhekk jiena meta nisma' lil Neville jirrakkonta kif kienu nbidlu l-affarijiet sal snin design u għal kontrast li hemm ma' snin 30 tas-seklu li għadda. u xirrakkontalna eh, propju fl-ewwel programm f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi, Amantesant, missieri, illi kien spjegalna kif f'dak iż-żmien kien hemm suġġett l-iskola illi kien jismu General Knowledge. U allura itik idea ta' sistema edukattiva differenti ferm minn dik li drajna f'Malta forsi f'dawn l-aħħar 30, 40 sena. Niftakarni meta ġejt Malta l-ewwel darba u qisu bdejt nattendi l-iskola u avolja kont żgħir, niftakarni sorpriż li kienet daqshekk istrutturata li għandek il-matematika, għandek il-lingwi, għandek l-affarijiet Però jisu everything in its own box. Qatt ma kellna suġġett li kien jitratta general knowledge sakemm ma kelli systems of knowledge fis six form. Li sakemm kelli 16 sena qatt ma studjajt general knowledge. Anka, anka per eżempju l-iskola ma kellni suġġett bħal social studies. Biskola fejn kont nattendi, ġifieri anka anka affarijiet li jew media jew affarijiet hekk qatt ma kellna suġġett dwar daw l-affarijiet. Dejjem kienet purament sciences, languages, um, uh, history, his, storja ħelwa di. History uh, kellna sal-form 3 U mbagħad kellna nażlu s-suġġetti li xtaqna nkomplu għall-low level. U fis-sena tiegħi l-uniku persuna li jażel il-history kien jien. Allura deċidew li ma jagħmlux il-kors, jiġri spiċċajt mingħajr history u level għax ħadd ma kien interessa, jiġri ħadd fis-sena tiegħi ma xtaq. U sadattant ngħid jien. L-inkarta, x'sar minna kien? Alla jaf, m'għandix idea Qegħdin naħseb xi kexxu li dajt ommi, moħdin. Le, le, għadhom jeżistu żgur, għadhom jeżistu żgur. Anka għandi daqsxejn xeħta ta' regetti li nżomm affarijiet li. Illum il-laptop tiegħi m'għandux CD drive. Imkien m'għandi possibilità li nuża CD jew li naċċessa l-kontenut fuq CD. Però naħseb x'imkien jeżistu. Qegħdin f'xi kexxu li jintrab, però hemmedi. U allura hawnhekk ngħaddu minn dak li jidher għal dak li ma jidhirx. Mingħajr ma nkunu mistiċi żżejjed. Naturalment qegħdin nirreferu għall-internet u bl-istess mod kif għamilna anke ma' mistednin oħra f'din is-sensiela. Qabel ma ltqajna ma' Neville, lil Neville ukoll intuh ċans jgħidilna kif iltaqa' mal-internet u x'impatt kellu l-internet fuq ħajtu. Jien l-internet l-ewwel li daħal forsi jew l-ewwel li kelli aċċess regolari għalih forsi meta kelli 13 sena, jew 12 sena, 13 sena, ġvien nitkellmu late 90s eh, fil-kas tiegħi. U hemmhekk eh, eh, kienet xaġa totalment ta' barra minn hawn, ġifieri kollok aċċess għal dik it-tip ta' informazzjoni. U niftakarni purament għall-interess tiegħi infittex dak iż-żmien ma kienx hemm il-Google, kien hemm search engines oħra. Infittex nies li konna qabel qabel ma ġejt ngħix Malta, nfittex eh, stejjer tal-postijiet fejn kont ngħix, nfittex eh, l-iskejjer fejn kont nattendi, nfittex il- fittex ġo Malta u koll, għax kienet xaħġa li kienet pjuttost ġida li u koll. Imma l-internet mbagħad sakemm dħalt is-six form kien ubiquitous, ġifieri kulħadd kun jużah, kien jaċċess għalih. Purament website, ġifieri ma kien hemm nebda source ċentrali li stajt naċċessa. Kienu websites ta' iż-żmien websites pjuttost bażiċi u websites li pjuttost kien diffiċli biex issibhom ukoll f'ċertu punt. Però ma kien hemm lebda ma kien hemm lebda jisu repożitorju ta' din l-informazzjoni li stajt naċċessa. Madankollu, ma jistax jonqos illi kien hemm il-mument wow għal Neville ukoll. Il-mument wow tiegħi kien kif permess tal-internet il-dinja saret iżgħar. Niftakar li meta kont meta kelli forsi 13 sena kien jinteressani ħafna il-basketball Amerikan. Ma nafx għalfej, ġviri kelli dak l-interess, imma dak iżvej kelli dak l-interess. U niftakar wieħed mill-ewwel esperjenzi tiegħi tal-internet kien eh, meta konna għand xi ħbib tagħna tal-familja eh, ġewwa Għawdex. Huma kellhom l-internet, però aħna kien ma daħħalniex id-dar, kienet l-ewwel darba li tajt fuq l-internet literalment, u qed infittex ir-riżultati tal-logħob tal-NBA fl-Amerika li sar li kien hemm dakinhar. Mentri qabel dik l-esperjenza kont nistenna xi ġimagħtej biex imbagħad nixtri magazine tal-basketball li kien ġie importat hawn Malta. Ivi naħseb il-moment wow tiegħi dak iż-żmien kien wow nista' nġib dik l-informazzjoni b'mod dirett, b'mod immedjat, mingħajr ma nistenna, mingħajr ma niddependi fuq ħaddieħor. U kien kien daqshekk memorabbli għalija ovvjament id-dar id-dar kien qatt ma kellix internet, jiġri kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' isma' hemm xi ħaġa hemm avveniment li qed isir in-naħa l-oħra tad-dinja li f'temp ta' nofsija qed innara r-riżultat tiegħu. Ġifiri kien jisu id-dinja ċkienet dak il-moment għalija. U d-dinja ċkienet, naturalment. Imma xorta nistaw najdu li kienem zewġ dinjiet. Id-dinja ta' dawk illi kellhom l-aċċess u dawk illi ma kellhomx. Dik illi fċertu żmien kienet tissejjaħ digital divide u sa ċertu punt dina da tesisti anka sal-lum. Imma kif kienu allura l-affarijiet hemmhekk, speċjalment nerġgħu nieħdu lil Neville eh, lura l-iskola? Kont ħossa ftit l-iskola fis-sens li aħna il-familja tiegħi ħanitek ma kienx minn tal-ewwel li ġibna kompjuter. U kien hemm numru ta' tfal fil-klassi tiegħi li kellhom kompjuter, kellhom internet qabli. Però fil-klassi stess kellna kellna kompjuter li konna nużaw waqt il-break. Jew li kellna permess nużaw waqt il-break. Kellna kellna tip ta' roster, ġviri trid tapplika jew trid nsejta żatt kif kienet imma trid tapplika biex per eżempju nhar ta' tlieta waqt il-break tuża l-kompjuter. Ehm, u l-ewwel dar jew l-ewwel drabi li kont kont għamilta din fil-verità ma kontx naf nuża kompjuter, ġviri kont rajt l-ħadd ieħor juża computer, kont forsi użajt wieħed xi darba għal xi ħadd snin qabel, però ma kellix idea kif nużah. U niftaħar kienu kull hemm ħadd ieħor li kien pjuttost profiċenti fih, jiġri kien jaf x'programmi hemm, kien jaf kif juża l-hardware, kien jaf kif juża x'programm mixtaq jaċċessa kif jużhom, kien jaf kif tajpja dokument, jew kif kien jaf kif. Kellu idea bażika tal ta' jien naħseb naħseb kellhom kompjuter ġuddar. Eh, jien konna attendi skola privata wkoll ġifieri ħafna tfal kellhom il-vantaġġ li forsi eh, il-familji tiegħu tagħhom kienu jaffordjaw eh, ċertu ċertu affarijiet li forsi ħadd ieħor ma kienx jaffordja dak iż-żmien. Però kont nħossan, per eżempju, meta kien ikollna xi group work fl-iskola u stinserta fil-grupp ma xi wieħed minn daw, jiġifieri minn dawn it-tfal li diġà kellhom esperjenza ta' computers, diġà kellhom esperjenza ta' internet. u minar ma jridu forsi qed juru li għandhom din l-esperjenza u ħadd ieħor m'għandhomx. Però ma kontx waħdi, ġifieri kien hemm ħadd ieħor fil-klassi tiegħi li kien qiegħed fl-istess sitwazzjoni tiegħi. Ġifieri kien hemm jisu digital divide bej nofs il-klassi li kellhom aċċess u nofs il-klassi li ieħor li ma kellhomx. Ovvjament dik naqset ħafna llum avolja digital divide xorta jeżisti sa ċertu punt. Imma parti hekk il-mistoqsija l-kbira lija hija kif immorru minn dik id-dinja ta' kif daħal l-internet eh, wara l-inkarta u qed niskopru l-ewwel eh, websites u x'nafjien biex naqbżu Għal Wikipedia, isu hemm xi ħaġa nieqsa. Għalija kien hemm daqsxejn ta' vacuum dak iż-żmien, jiġifieri jien eh, niftakarni nilgħab bis-sidi tal-enkarta sa sa meta kont is-sixth form. Jiġifieri kelli 16-17 sena. Mbagħad meta dħalt l-università ta' 18 ma kien hemm l-ebda riżorsa li stajt stajt nuża, ġifieri kienet eh, ir-riżorsi li kont nuża kienu purament kodba għall-istudji tiegħi dak iż-żmien. Ehm, eh, ġifieri kien hemm jisu daqsxejn ta' vacuum bej l-esperjenza tiegħi tal-enkarta għanejdu u l-esperjenza tiegħi tal-Wikipedia. li, li daħlet eh, ftit iżjed tard, ġifieri niftakar li l-ewwel esperjenza tiegħi ta' Wikipedia kienet meta kont qed nagħmel masters. 2006 dak iż-żmien li dik naħseb l-ewwel darba li kont nuża Wikipedia b'mod sistematiku ħanejdu hekk. kienet kienet pjuttost dajfa sa pala kontenut ta' fi żmien. Speċjalment fuq suġġetti li kienu jinteressawni, għax fi żmien kont bdejt nistudja iżjed fuq soċjoloġija, fuq eh, filosofija, ġifieri kien hemm hemm ħafna nuqqasijiet. Però wara l-inkarta ma kien hemm xejn online bħala enċiklopedija pura li kont naċċessa. Ah, niftakar li nsaqs il-missieri għal rigal tal-miliet biex jixtri li l-karta 98 naħseb kienet dak iż-żmien. Imma kienet kienet ovvjament kienet update li għalija kienet importanti, għax ovvjament il-kontenut zdiet mod pjuttost drammatiku bej bej verżjoni oħra. Imma jien iġu għaddunkwe. Għax wara kollox, dan huma vjaġġi enċiklopediċi li verament l-enkarta ma nistawx ninjorawa, imma fuq kollox aħna qed nipprovaw il-nifokaw fuq il-Wikipedia. Onestament ma niftakarx l-ewwel moment li ġejt, fil-sens ma kien hemm l-ebda spark ħanejdu hekk li qed wow din il-Wikipedia kemmi kemmi kemmi ħaġa inkredibbli. Li kien proċess pjuttost gradwali ħanejdu hekk. Anka lix meta l-ewwel bdejt naċċessa l-Wikipedia ma kienx ma kienx comprehensive laqax xejn, jiġifieri kien website bħal ħafna oħrajn li kellu għan differenti u kellu objettiv differenti u kellu strategija differenti u koll. Pero kien bħal ħafna websites oħrajn sors li anka dak iż-żmien kont naraf li kien incomplete. Kien 2007, 2007. fil-verità għadu inkomplit, pero dak iż-żmien iżjed u iżjed. Ribdejt noqrob lej Wikipedia b'mod pjuttost slow, ribdejt naċċessaħ għal ftit informazzjoni meta kont nagħmel nistudja eh, l-master. Jiġifieri konna pereżempju niftakar lecture semmi il-Lakan u qed niggugilja l-Lakan u ximkien, naħseb għas kien artiklu dwar Lakan, imma ximkien kien hemm xi referenza għal Lakan u spiċċajt xi mod fuq il-Wikipedia. Naħseb forsi fuq, naħseb kien hemm paġna ta' Freud, per eżempju, u hemmhekk ximkien kien hemm referenza għal Lacan, per eżempju. Eżatt, eżatt, eżatt, biex ma jibqax isem u biex nifranka triq sal-librerija, mid-dorm sal-librerija biex nfittex l-lakan eżatt minn kien u xjaħbat u għalfej u importanti li nistudja minn kien lakan. Ehm, Pero ftit kont issib informazzjoni dwar il-persuni u l-oġġetti u l-affarijiet li kontet l-istudja dak iż-żmien. Dak iż-żmien kont qed nagħmel degree fl-istudji kulturali. Kien hemm ħafna ħafna eh, kien jisu mixxe ta' sociology, ta' soċjoloġija, tal-filosofija, ta' psikoloġija wkoll. Li kien hemm ħafna fuq nies bħala Dorno, ħafna u Hortheim u l-Frankfurt School u l- ħafna teoriji, ħafna teoriji, ġifieri ħafna teoriji li kienu bbażati fil-critical theory. Fuq Wikipedia, fuq il-Wikipedia dak iż-żmien, ftit kien hemm dwar nies bħal daw. Però kienet qed tinbena bil-mod, ġifieri x'in komplejt, x'in estajt il-masters u bdejt naħdem u bdejt eh, Iżjed bdejt nara li l-Wikipedia qed tissaħħaħ u iżjed bdejt beda jkolli kuntatt regolari magħha. Fis-sens kienet il-first port of call. Niftakarni għan nikteb it-teżi u għan nikteb fuq eh, teorija jew fuq persuna u fil-ktib tiegħu da jagħmel referenza għal xaħat ieħor għal Derrida. M'għandix idea Derrida minnu, per eżempju. U għen nuża dak iż-żmien kont niggur, fil-sens kont niggur li ma kontx infittex direttament fuq il-Wikipedia. Però ħafna drabi kont nispiċċa fuq il-Wikipedia fej qed eh, nirtaqa' ma' dal-persuna jew ma' teorija l-ewwel darba b'mod strutturat jew semi-strutturat għal idu. Eh, però le, ma kienx ma kienx ma kienx sors għall-istudju, kienet risorsa biex nitgħallem ftit aktar u biex nara fej il-pass li jmiss għandu jkun. U x'għandu jkun il-pass li jmiss? Għal ħafna minna naħseb li l-Wikipedia ġiet preżenti ħafna meta l-Google beda jippreżenta partijiet mill-Wikipedia meta inti tfittex għal xi ħaġa oħra fuqha. U ma naħsibx li Neville differenti. Dik għalija li bidlet fajnija kienet il-valur li jien nistanat il-Wikipedia fil-xol tijaj stess. Fil-sens, issa jien konxju li jek nikteb artiklu tajjeb fuq il-Wikipedia, il-reach tiegħu ħajkun ħafna ikbar mill qatt kien qabel. Anka għaliex anka minn ma jaċċessat ma jaċċessax il-Wikipedia direttament, ħajara x-xogħol tiegħi fuq dak l-artiklu fil-text box li ħajtella dak il-Google. Naseb dik il-ħaġa tgħin b'mod enormi il-kwalità tal-Wikipedia titjieb. U hawn huwa preċiżament il-qofol tad-differenza. Id-differenza bejn il-qarrejja tal-Wikipedia, illi aħna aħna lkoll, u l-kittieba tal-Wikipedia, illi potenzjalment ukoll aħna aħna lkoll. Neville huwa wieħed mill-kittieba tal-Wikipedija, wieħed minn mijiet ta' eluf ta' kittieba tal-Wikipedija madwar id-dinja. U fuq dan tajjeb li nkomplu naħsbu aktar.